Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabati. Današnji hadis zabilježio nam je ima muslim u svojoj zbirci, a prenio ga je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. U njemu stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao: Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i lejli'l muzlim yusbihu ar-rajulu wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'a adinahu bi'aradin min ad-dunya Požurite sa dobrim dijelima prije iskušenja koje će vas zadesiti poput mrkle noći. U tim iskušenjima i smutnjama čovjek će osvanuti kao vjernik, kao mrknuti kao nevjernik ili sumnja prenosioca, ili će omrknuti kao vjernik, kao osvanuti kao nevjernik. Prodavat će vjeru za mala, bezvrijedna dunjalučka doba. Glavna poruka ovog hadisa jeste da su dobra djela vrlo važna za vjernika. I da nije dovoljno samo da kaže ja vjerujem. Jer u stvari na sudnjem danu kada dođemo, vaga će se ta dobra djela. Fa amma men thakulet vazinuhu, fa huve fi Čije vage budu teške na sudnjem danu, on će biti u zadovoljnom životu, to jest u to. Čak će se vagati i knjige, odnosno ono što su meleci pisali i ono će biti stavljeno na vagu da se vidi koliko je teško. Pa će se čak vagati i sam vršila zdjela, vjernik. Svaki čovjek će biti stavljen na vagu da se vidi koliko vrijedi, a vrijedi će u skladu sa svojim djelima. I zato ovdje ovaj hadis nam napominje da su dobra djela važna. I ne samo to, nego kaže požurite s dobrim djelima. Prije iskušenja. Ovaj dio hadisa nam <clears throat> govori da će pred kijametski dan, kako vrijeme, <clears throat> pardon, bude odmicalo od poslanikovog vremena, dolaziti iskušenja među ljude. To jest šubhe, sumnje u vjeru i strasti koje će napadati srce. Te dvije bolesti, ta iskušenja u vidu sumnji, šubhi koje će ubacivati ljudi otamo, ovamo, ili će dolaziti strasti koje će isto tako napadati vjeru pa će zbog strasti napuštati, napuštati i ostavljati din, požurite prije toga. To će se dešavati poslije poslanikovog vremena. A mi smo od poslanika 1400 i nešto godina. Što znači da smo mi u tim iskušenjima dobro zagazili. I u sumnjama, i u strastima. I jedino što nas može spasiti od toga je pravilan pristup vjeri. A to je naučiti vjeru kako ona jest, to je znanje, i osnaživati iman, to je da radimo po tom znanju. To su dvije stvari. Kao što su ashabi radili kako bilježi imam Buhari, kunna ne ta'allemu iman. Mi smo učili šta je vjera, šta je iman. Tako je poslanik Ali Salatu se radio. Pa je onda Kur'an, kako je dolazio, spuštao se, pojačavao iman ojačavao vjeru. To nama fali. Jer u stvari ljudi padaju na iskušenjima, jedno sumnjama ili strastima, ili zbog manjka znanja, ili zbog manjka imana. Ili zbog toga što nisu vjeri pristupili kako treba, nisu je naučili kako treba, pa ima tu rupa dosta, i onda ima mjesta za sumnje, za šube, redaju se, taloži se jedna po jedna i onda odjednom ti vidiš nije to taj čovjek koji je bio prije godinu, dvije, tri. Ili strasti napadnu kad otanja iman, ne druži se sa Kur'anom, ne ide, dolazi na, ne ojačava iman svim sredstvima koje su propisane i onda ti vidiš posle nekog vremena sve slabi, slabi i to nije taj čovjek koji je bio prije dvije, tri, četiri ili pet godina. Požurite prije tih iskušenja, naučite vjeru i radite dobra djela. Da ne dođu te smutnje kao tamna noć. Znate, kad čovjek izađe iz svjetla, pa onda uđe u mrak, ne vidi ništa. Ne zna šta je istina, šta je laž. Jedino svjetlo u tim tamama je znanje i dobra djela. Koliko su jake te sumnje, jer ovdje pazite, poslanik alaih salatu Veselam kaže Jusbihu ređu, muškarčina, znači hoće da kaže jak čovjek, ne nekakav neozbiljan, jak čovjek u tim smutnjama, osano kao vjernik, omrknut kao nevjernik. Toliko su snažne te smutnje. I ovaj dio nas hadisa upozorava da se ne oslanjamo samo na snagu svog razuma, snagu svog imana, nego da vodimo računa o tome da snaga tih iskušenja kako vrijeme bude odlazilo od vremena poslanstva bit će toliko jaka, a vrhunac će doživjeti u vrijeme dečala. Da će ljudi preko noći, preko dana napušati vjeru i ići drugim putem. Prodavat će vjeru za nešto malo dunjaluka. Položaj neki, neki novac. Bilo šta. Zbog toga kažu da makoliko koliko dobio od dunjaluka, to je malo. To je malo u odnosu na ono što je dao. Ovaj dio hadisa isto tako govori nam da će biti toliko jaka i velika iskušenja da će ljudi jednostavno za sitan šičar mijenjati vjeru vrlo je lako, vrlo je jednostavno. Molim Allah Đelšanu da nas sačuva tih iskušenja i da budemo od onih koji će ići putem znanja i putem dobrih djela. Jer kad dođu ta iskušenja, te tame, onda čovjek ne može raditi dobra djela koja bi inače uradio. Evo navest ću jedan primjer. Ko je odgađao hač do ne znam nija neki, nekog doba i neke starosti. Prošle godine nije mogao otići na Desilo se iskušenje samom bolešću u cijelom svijetu i već godinu dana ljudi i više, kad što će druga godina, ne mogu na hađu, ne mogu na umru. To dobro djelo je zatvoreno. Završeno. Sad više nije pitanje imaš li novca, nije pitanje imaš li vremena, nije pitanje imaš li volje, nego jednostavno ne može sada, zatvoreno. Tako se mogu zatvoriti i druga dobra djela. Odlazak u džanat, na primjer, imali smo školu u toku ove korone. Jednostavno dođe vrijeme zatvoriti, nema džume sad, gotovo. I šta sad? Nije više tvoja velja. Za to dobro djelo zatvorila se vrata. E tako i druga neka iskušenja kada dođu, zatvori se vrata dobrih djela i zato poslanik to to samo ovdje poručuje ne odgađajte dobro djelo. Čim se steknu uslovi, čim se može, imaš volju, uradi ga odmah da ne prođe ta šansa. Assalamu rekao.